jente bildu du, nahi beno gutiago, egera jamahardik, ez gutza gezurka imena. Eh, berrize, etxe hutsen inguia egin diagi, eh, jabarneko okupazione eta etxe inguietik landa entzunguntin oharen abea eh, batetik gaizki interpretatuk izan zian etxe hutsena, guk etxe hutsekin kumprenitzen diagi etxe hil, eta hortan txartzen diagi etxe abandonatiak, bigehen etxe bizitzak, edo abe hasteko baliatzen dian etxiak uh, eh, izan dadin Airbnb edo beste gizako plataformetan. Eta gu duk jente juntatzia, karrikungu bat egitea, ikusteko eh, be, bizian sumat etxe hil bat dian azkenin, hutxe gaiten diak, hil ahalginikek, eta osazen askiak gizan izan duk uste diat uh, hamalau, hamabos baziela zuhat